Psalm 135. Alleluia. Confite mini, Domino, coniam bonus, coniam in aeternum misericordia eus. Confite mini, Deo, Deorum, coniam in aeternum misericordia eus. Confite mini, Domino, Dominorum, coniam in aeternum misericordia eus qui facit mirabilia magna solus, coniam in aeternum misericoria eos, qui fecit celus in intellectu, coniam in aeternum misericoria eos, qui firmavit terram suba aquas, coniam in aeternum misericoria eos, qui fecit luminaria magna, coniam in aeternum misericordia eius. Solem in potestatem Diei, coniam in aeternum misericordia eius. Lunam et stellas in potestatem noctis, coniam in aeternum misericordia eius. Qui percusit Egyptum cum primogenitis eorum, oniam in aeternum misericordia eius, qui educit Israel de medio eorum, coniam in aeternum misericordia eius, in manu potenti et brachio excelso, coniam in aeternum misericordia eius, qui divisit mare rubrum in divisiones, conia in aeternum misericordia eius, et eduxit Israel per medium eius, coniam in aeternum misericordia eius, et excusit fara onum, et virtutum eius in mari rubro, coniam in aeternum misericordia eius, qui traduxit populum suum per desertum, coniam in aeternum misericordia eos. Quic percusit reges magnos coniam in aeternum misericordia eos. et cidit reges fortes, coniam in aeternum misericordia eos. Seon regem amoreor amiorum, coniam in aeternum misericoria eius, et hoc regem basam, cona coniam in aeternum misericoria eius, et dedit eram eorum ereditatem, coniam in aeternum misericoria eius, ereditatem Israel, servo suo, coniam in aeternum misericordia eius, quia in humilitate nostra memo fui nostri, coniam in eternum misericordia eius, et redimit nos ab inimicis nostris, coniam in eternum misericordia eius, qui dat esham omni carnei, coniam in aeternum misericoria eius. Confita mini Deo Celi, coniam in aeternum misericoria eius. Confita mini Domino Dominorum, coniam in aeternum misericoria eius.